Gure gomita, goizontan, Daniel oltzomendi, izurako hauza peza, euskal irigune Elkarroko kontseilu eragileko kidea, eta bereziki turismoaren eh, ahdura duena, Daniel oltzomendi, egunon? Egunon? Ba, elkargoa aipatuz uh, asgiten eta egituratzen eh, ari dela, bai eh, urte bat pasa, urte bat erdik asik sortu zela. Egun hauetan, elkargoaren buruzagitzak bilkurak egiten ditu ba, baionatik uh, kampo, uh, Zer da bilkura horien helburua? Uh, uste dut, berdela egan, bi helburu eh, desberdinak eh, bautela. Uh, behaz, lehen dakaria etortzen da, uh, konkretuki, poluetat eta bereziki hor uh, izan da, basen nafarroa eta siberuan gaindi. Eta behaz, uh, etorri da, bi helburuekin. Lehen helburua zen, uh, lehenik langileak ikustea, uh, eh, jen, uh, eh, enpresak ikustea ere eta hautetxean ikustea. Ara, eta bon, hori haipatzen aldugu, lehen, uh, lehen elburu hori, behaz lehenik ikusten zitien uh, poluetako uh, langile guziak ikusteko, be, zer zuten, uh, zuten erraiteko, nola bizitzen zuten antolakuntza uh, berri hori, eh, zen eta behar da erran uh, kipi bat bezala mhm. zela mm zen eta mila eh, langile badira herri elkargoan, eh, mila beno gehiago, eta uh, izan dira, eran abeita zometzu eh, kargu desberdin batzu hartu dituztela eta abar, behaz uh, lehendakariak nahi zuen, uh, senditu eta ukan Eh, zuzenean ukan uh, langileen oarrak, zen, eta badakigu egitura batek eh, politikoa bereziki, ez da martxatzena, ez parima dira langileak uh, untsa, uh, beren tokian, uh, ez parima untsa uh, uh, zen, eta uh, haute txiek pasatzen dira, bena langileak egoiten dira. Ordean nahi balima dugu epe luzean gauzak ongi plantatu behar dira uh, langilekin uh, egin. Eta gero, lehendakariak dakariak Eh, nahi, nahi zituen biztan dena eh, uh, guztiak ikusi, naiz eta baditugun eh, errielkargoko uh, kontseiluak eta abar, baina ez dira memento horietan denak elgarrekin gira, uh, behaz ez dira memento horietan uh, goxoki partekatzen ahal mm. eta bereziki problemak zen eta hori da. Uh, bon, biztan dena, erreiten alda, ongi martxan dien gauzak partekatzen dira erreski, baina sustut behar dira ikusi nun diren huts. Eh, guneak, eta hor ere uh, eh, jarrone etxegarriak nahi, nahi zuen, uh, ara, partekatu hori hauzapez uh, guziek ilan, ara, eta behaz, garazi baigori holdi hostibaren egindu uh, e, egindu urras bat, gero uh, besteat siberuan, besteat denak ber, ber moduan, eta hor behara, gauzak uh, aipatiak izan dira, nun hurbiltasun hori, informazio eskasa, eta holako, holako gai importantak aipatiak izan dira, eta gero uh, nahi zuen ere uh, lehendakariak nahi zuen ere ikusi guai uh, mementuan gai uh, min uh, min gai bat da uh, da garraioen zer uh, hori da bai? eta behaz be hor ere uh, joan da uh, langilen uh, enpresen uh, aintzinean uh, esplikatzeko zendako esplikatzeko nun gauzak hobetzen aldiren eta eta lehenik intzuteko ere, uh, enpresak intzuteko, zen eta biztan dena, eh, be, bizi, bizian uh, bada lege handi bat, dela harremanetan sartu behar dela, eta mhm. elgar uh, komprintu behar dela gauzak aintzina. Eta emankorra izan da hori, adibidez garra garen keskaren inguruan, uh, jeman hori nola pastu da, ona izan da? Be, azteko frankoa izan da. Eh, hori mm. eh, uh, azpimarratu behar da, eh, nik uh, segitu dut, uh, segitu dut uh, dena gure lurralde haina, eta frankoa izanen, izan da, biztan dena, ez dira, ez dira oren batez gauzak konpontzen, bena uste dut, uh, haute ere behar dutela, behar dutela intzun, ebe epe laburrigi dela behar ba, zer nahi gauzak bozkatzen dira urtero. Uh, behaz, bai, uh, erreglazak behar diela egin, gauzak behar diela ba, uh, ikusi, biztan dena, ez eta zer nahizanik, zerga hori legiak du enposatzen enpresak Eh, pagatzea, Eh? Gana da, uh, diru hori ez da, eh, ez da beste lekuetaik uh, hartzen ahal, legiak du hori uh, lekian ezari. Behaz, behara, egin dezagun inahala lege horrek ez dadin trabagari izan uh, enpresen dako, eta gero behar, da, behar dira gauzak intzun ere, nola, nola gauzak tarrapatakan behar ba egina izan dira, mhm. eta hor ere behar ba... itun fiskala, aipatzen da, itun fiskala aipatzen zela zer gagajaio hori ba, luzatzea ba, aplikazioa hasteko luzatzea hainbat urteren muruan, hor laburago izanen da. Itun fiskal eh, horren hauste bat bezala ipatzen aldak kezka hori bada? Hortian, haurten, uh, eh, hola da, eren nahi behita, uh, eh, deia jadanik joan den urtean zerga hori normalki lekian izan behar zen. Eh, ez da, izan. Mhm. ara, eh, da bakarrik uh, ara, kostaldean eta baianoako alerdean, eh, akba uh, lugaldean uh, aplikatia izan zena. Hego lapordin etzen uh, aplikatia naiz eta ba, badituzten ba garraioak. Beaz, ara, hori guziak errealitate hori behar zen ere esplikatu eta ez ahantz ere uh, ara, eskola guziak, eh, eskolen eta garraioak, herri elkargoak dituela bere gain uh, hartzen, behaz, sendikatak, eh, ez du herri elkargoak, eh, egin er, erraiteko, sendikata bat eta polo desberdineko uh, kide bat, bat, eh, sendikata mm hortan, eta eh, sendikata horrek du uh, deliatu ikusiz ze diru zama berzen eta, eta ondoko urratxak egiteko. bainan badira gauzak erreglatzeko, ez da dosier hori biztam dena ideala. Gure gomita goizuntan Daniel Olzomendi, izurako hau zapesa eta bereziki Euskal Irigune elkargoko kontseilu eragileko kidea. Aipatzen ginoen lehen parte batean, e, eh, buruzakitzak, eh, iriguneko buruzakitzak, egin dituela bilkurak eh, lujaldetan, siberoan, tabasen abajen. Egia da, entzuten den kritika bat dela elkargoari, ba, elkargoa bai honan dela zentralitate bat dela, zinez, bai honan, bai serbitxuak, bai e, ez politikoak. Zez egiten alda horrekin? Eh? Aldatzen alda edo fatalitate bat da? Baiunan behar da izan elkargoa? Hordian, uh, eh, gauzak eranduzun bezala eh, astapenean, eh, badu urteat, urteat eta erdi, uh, hara, hasi girela egituratzen, behaz, erri elkargo hori, behaz, gauzak ez dira, ez dira hoinfite uh, ibiltzen, jakinki, instituzionalki, halere, uh, animaleko uh, kambiamen bat izan dela. Behaz, ondoko urteko uh, proiektua ongi antolatzeko eta erraiteko zer egin nahi dugun eta nola egin nahi dugun, bada, uh, bada eskualeriko estrategiaren uh, proiektua behar da iskiatu, behar da adostu, behar da goguetatu, behar da partekatu, eta uh, eh, etxe garai uh, um, lehen dakaria etorri dela ikpoluetat, ginda harremana sustengatzeko, baina ere eh, beti gauaz bazen uh, lurraldearen proiektuaren aurkezpen bat. Egan nahi du lehen uh, lehen horri eta uh, aintzin ezake haintzin nahi baita puskat proiektuaren uh, aipatzeko uh, hautetxi guziek ilan eta adibide konkretu batzu hartuko ditut, eh? egan nahi baita haintzin horietan behar dugu jakin uh, mailan, behaz, uh, ze uh, nahi dugu egin. Eta haintzin, sola sortan, behar dira, helburu nagusiak eman, ordean, teorikoa ai, senditzen alda, baina biziki importanta da, haintzin, solasak uh, biziki importanta dira. Eta hor adibidez, bi hitz, uste dut, bi hitz importantak ateatzen direla, da koesioa, Ara, eta transizioa. Erre nahi eh, proiektu hortan, eh, inen dugun Inen ditugun politika guziak, eh, izan dadin sozial mailan, turismo mailan, eta abar, eta abar, koizio hitz horren pian izan behar dira, eta uh, transizio eh, hitz horren eh, pian izan da, eta horiek berdugu dugu, behar ditugu, alere, ideia zabal batzu uh, aman ukan naiz eta lurralde hau badituen desberdintasunak eh, sozial politika bat ez da ere maiten ber moduan eskualegi osoan eta horiek guziak proiektu hortan eh, berkoda beharko da markatu eta beharko da eh, adostu, markatu Eh, behar ba, ara, eh, eta eskumen, eh, eskumenak lagazken untan beharko dira hautatu, nola egiten diren, zoin diren herri elkargoan mailan egoiten direnak, adibidez uh, hausta indegiak, hea, uh, herri elkargoak bere gain hartzen mhm. dituenez denak, parte bat, bakarrik barnekaldekoak, kostaldekoak, hafe, beharko dira gauzak zehazki erran, mena hortako behar da halere, hain horriak edo lehen legoak arere adostu eta politika orokor bat eh, iskiatu eta uh, eh, hortan gira. Hortan zizte norabidetan? Ez da proiektua, proiektu zehatzak, eh, investizamenduak eta ez gira hori hortan? E, Hor eh, uh, dian denak aintzinatzen dira, eta hori da, puskat gure gure berba uh, zailtasuna, dira denak aintzinatzen direla. Erra nahi behita politika desberdin guzietan, ebe, hara, uh, xeetasunetan behar da sartu, behar da erantzun uh, waiko galderer, Ara, eta eskema orokor batean denak sartu. Ara, eta uste dut, uh, sail guzi horiek aintzinatzen direla, eta mementoan, uh, hori da helburua, eh, uh, jarriak, argun jarriak izanen girelaik, izanen da, ukaitia ba uh, proiektu bat iskiatia izain dena lugalde osoaren dako, eskualeria, eskualeri dako, eta uh, politika desberdinak, aurkeztuz, eta politika desberdin horietan lurraldeka ere nola ikusten diren gauzak. Adibidez, turismoa mailan ez da ber gauza eginen barnekaldian edo ez, gira, eh, ez dira eh, ber, eh, ber araudiak ezarri behar barnekaldian zerbaiten egiteko mm eta kostaldian zer egiteko. Noizko igurikatzen alda olako proiektu idatzi bat? Be, bat duzu eperik fuinkaturik? Be, zer nahi zanik, gara, lagazkenian hor urratx handi bat ere mana izanen da eskumenenek buruz, eh, hor gauzak eh, trenkatiak izan dira, eta ondoko urtean eh, be, gauzak uh, eh, iskiatiak izan behar dira, biztan dena. Em, turismoa, aipatu duzu, hori da zure espezialitatea, do zure ardura, hasteko irigune elkarguko eh, kontseilu eragile hortan. Hor aldaketak ere, heldu dira, turismo bulego amanko bat, handi bat, plantan ezartzen ari da, en, zer du horrek? Ordean, eh, zer ekerriko duen, bon, behar da, uste dut, eh, panorama, turismoaren panorama antolak Eta uh, e, esplikatu buskat, eh? uh, orain denak, uh, eta basen aferroan bereziki, uh, ez, ginten, ginen denak bat egiten turismoari buruz. Eta, eta eskualegi osoan bergauza, eta bakotsa aizen bere, bere ahalekin egiten zuen bere politika, eta bere edizioniak, uh, hara, bere, bere webgunea, eta abar, bon. Eta orain, legiak uh, behaz, uh, eh, bimila geroz, uh, legiak uh, empusatzen du, eskumen hori partekatia izan dadin, eran nahi behita eskualdeak badu, badu parte bat, bere gain, gu herri elkargoa, biztan dena, uh, departamentoak ere, eta uh, legiak empusatzen zuen, ara, herriek uz zezaten, ara, turismoaren eskumena. Salbu herri batzuk, Eh? Aintzinatuak zirenak, klasatiak zirenak, ez niz, eta seitasunetan txartuko. Marka batzu zirenak edo? Adibidez, eh, eskumen hori atxikitzen al zute, zuten. Eta bost hiri atxiki bute beren eskumena. Zoin dira hiri horiek? Hiri horiek eh, dira eh, Kambo, Endaia, Bidarte, Angelu, Miagitze. Mhm. Eta, eta, bost hiri horiek eskumen hori atxiki bute, eta eh, batek baiuna uh, eh, herri elkargoko eh, turismo politika uh, eginen du, bainan parte uh, tipi batean eginen du ere herriko politika. Errena abeita hak badu bi arteko uh, sistema bat. Eta beste ehunta berroita hamabi herriek, hautatu bute, uh, eh, hautatu zomeitzu enposatia izan da, eh, eta adibidez doni, eh, doni edo urruinak, hek hautatu bute sartzia behaz uh, turismo, uh, eskualeriko turismo bulego hortan. Ordean, nola gauzak kokatzen dira? Beaz orain baditugu bi izanen baditugu bi turismo buleguak bi uh, turismo buleguak herri elkargoenak direnak. Erena behita, baino eskualerria ina, eh, erraiten dena, eta gero baionakoa. Eta bi horiek serbitzatzen dute eskualeriko uh, herri eh, elkargoaren politika. Erena behita, eskual, uh, elkargoak du manatzen, erena behitu politika egiten, mhm. eta bi Eh, estu, eh, egitura horiek, egan nahi behita eskualeriko turismo bulegoa, eta baiunako turismo bulegoak, bulegoak aplikatzen dute uh, politika hori. Eta bost herri bestalde, hek, bakotxa iten du nahi duena. Egan nahi behita behaz orain, uh, egiten dugun lana, biztan dena, da ahemam harremanetan uh, sartzia, hori hori egina dugu jadanik, eta uh, badugu egituratze hori eta guai egiten ari gira eta guai eh, kasik bukatia da eh, eskualeriko eh, turismo bulegoaina mhm. eta orain badugu estrat, estrategia horokora, erena behita herri guziek, naiz eta kanpo direnak, denek elgarrekin behar dugu turismoaren estrategia iskiatu iskiatu, eta gero presidente bat hautatu ere, hori lastek eginen da, presidentziarako zu autagaitzin taizke adibidez? Hordian, uh, eh, hor, eh, presidentarako aipatzen duzun hori da, eskualeriko, uh, eh, turismo bulegoaina, erran beita, ehonta berroita hamabi herrien bulegoko gobernantzia. Ara, eta izanen da biztan dena eh, lehendakari bat, eh, eh, presidente bat, eta bi uh, presidente ordeak, eta bihar atxian egia da, ara, hor bada turismo zuzendaritza, eta elkartuko gira, behaz, presidentain hautatzeko, Uh, bai, uh, ara, eh, ez dugu, mm. uh, hemen irratian gauzak erraiten ditugu frankoki, eta bai, bai autagai izan eniz, uh, bina, bon, ez da hortan gauzak bukatzen, autagai izan eniz, uh, bai, lanian, lanian hartzeko, bada, bada biziki gauza egiteko, eta biztan dena, badera beharbako erentzia bat, alede, herri elkargoko uh, kargo horrek ilan, eta biztan dena, tresna bai. horrek ilan, errenabeita tresna hori berdugu, berdu serbitxatu herri politika. Em, demora itzina eh, joan zauku, behar da azken zure ikus moldea bukatzeko, e, turismoaren norabideak eh, beharko dira finkatu, e, bulego handi hortan, Zu, nola, nola ikusten duzu gaur egune? badakigu kostaldea saturatua dela, ez dakit gehiago sartzen aldean, e, buruz joan behar luke turismo politiko, turisma politiko, turismo politika batek e, Ipar Bai, turismo politika horrek, e, eh, ara, eh, behar dela argi izan, Uh, udan, ez dela kostaldean eh, gehiago jende ekarrazi behar, ez da indarra hortan egin behar. uste dut uh, badituela biziki uh, gauzak partekatzeko, zen eta hori da, eh, turismoa, turismoa da uh, jendeen arteko harremana, uh, partekatzea gure, gure uh, eskualdun izaitea, Eh, gure, eh, gure natura, gure ondarea, eta eh, uste dut barnekaldiak baduela zer proposatzeko, Hara, uh, egiazko turismo batean, errespetzatzen gituena, uh, behaz, uh, behaz hor, biztan dena, lehen aldikotz, uh, antolatiak izanen gira, eta uste dut, uh, uste dut horri hortan, uh, edo turismo politika hortan, beharko dela e, barnekaldia uh, hobekio antolatu, eta ere eh, sasoin desberdinetan eh, ez udan bakarrik mena proposatu gauzak, kalitatezko gauzak, egiazko gauzak, eh, bai uste dut gure eskualegia partekatzen aldela eskualdun egonez ba, turismo bulego hori egituratzen utziko dugu eta ikusiko dugu zen horabidea hartzen duen, behiz eh, hortaz mintzatzeko parada izanen dugu. Daniel Altzomendi azteko meiesker gure galderek erantzunik, hojoiteraziko dugu turismoaren eh, ahdura duzula. Euskal irigune elkargoan, meiesker eta pasa egunan. Euskaliratien webgunea.